isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'itanu muri sitidiyo za hadiyo isanganiro si akamenyero kacu mukunzi wacu cyane cyane umukunzi w'ikiganiro bw'iricucikirije ko gucereza iminota mirongo ibiri n'itanu ariko byashyitse byavanye n'uko ibiganiro byabaye byinshi reka mvuge ntindiri n'indiri ariko nizere ko byabaye bigushimisha biranakwigisha nibaze ko utabuze icyo ubikuramo tuguhe rero muri makuru yacu eh, nako muri kino kiganiro cyacu aricyo cyanyu gira icyo aho tubaha akaryo mugashikiriza eh, ibi na biriya ku makuru tuba twarabashikirije mu ndwi yose amwe rero mu makuru akomakomeye twabashikirije akaba ari isabukuru ya radiyo isanganiro yatanguye gusamirana ku wa cumi n'umunani munyonyo umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kuri uno munsi tuvugana mu masaha ari munsi ya cumi ari munsi ya y'atanu ari munsi ya y'atatu eee eh, isaha zitandatu z'ijoro <laughs> mu masaha ari munsi ya ku igenekerezo rya cumi n'umunani munyonyo bibiri na mirongo ibiri na gatatu radiyo isanganirizo bikwije imyaka mirongo ibiri n'umwe itanguye gusamirana mbega wewe wungutse iki ku abenshi baramaze kuvuga icyo babonye ku isanganiro imigambwe itandukanye warumvise ibyo yavuze uhereye kuri za forodebu sahwanya forodebu kodebu hamwe n'abandi kandi n'abapunyepolitike politike bigenga aho benshi bavuga bati radiyo isanganiro yaradufashije ku munsi w'ejo rero aho bukera imyaka mirongo ibiri n'umwe izo birumanye neza radiyo isanganiro itanguye gusamirana mu yandi makuru twabashikirije eh, twarabashikirije inkuru y'umubabaro aho mugenzi wacu yagide ndayisenga umuyobozi wa radiyo bonesha efeme yitabye imana mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ku myaka mirongo itatu n'itanu rero akaba yari yubatse yize muri kaminuza Burundi mu gisata cya isiko cy'ubuhinga eh, ibindi rero mu byamuranze mukaba mwarabyumvise mu nkuru twari twategura na mereye kanyange ukumva yuko yari inkuru eh, y'umubabaro mu zindi nkuru twabashikirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD avuga ko umwansi Burundi busigaranye muri bino bihe ari urenganya barundi be n'unyonora amatungo rusangi hatanguzwa indwi yahariwe intwari mu mugambwe CNDD-FDD ku munsi wa kane harejo Evariste Ndayishimiye asigura ko ubu igihugu atarundi rugamba gisigaranye atari ubw'ubutungane kuri bose hamwe n'iterambere ry'igihugu kugeza kuri uno munsi rero tuvugana hagati aho abapfungiwe mu mabohero yo mu burundi bari ku rugero rw'amajana na cumi n'indwi ku ijana bishyikirizwa n'umushyikiranganje w'ubutungane domine ba nyankimbona kuri uyu wa gatanu mu nama ari kumwe n'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika abashikirizamanza hamwe n'abacamanza uwo mushikiranganje avuga ko mu minsi iheze Ubwo rugero rw'abapfunzwe rwari rwagabanutse ruva ku majana ane ku rusimbira ku majana abiri na cumi na babiri ku ijana domine banyankimbona yibutsa kandi ko abapfungwa Ah, arabagirizwa ibyaha bikomeye harimo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ubwicanyi no gufata ku nguvu ni mu gihe umushikirizamanza kizigenza wa repubulika we eh, avuga ati gufunga abantu bataracigwa imanza karacari agahatse urubanza rwasaba kubahiriza uburinganire burenga gato hegitari cumi na zine bw'itongo ry'ishure g’imyuga mu birimba turi mu gisagara cya rumonge rwarasambuwe iryo shure ntiryamenyeshwa na haraheze imyaka irenga itatu umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya rumonge niwe yabitangaje kuwa kabiri w'inondwe abakozi bo kuri iryo shure bariko babazwa ku rwandiko rugabisha guhagarika akazi baheruka gusohora bamwe muri abo bakozi b'iryo shure babibonamwo igipfungu kuri iyo ngingo igiye ahabona inyuma y'ibikorwa by'umugwi wari washizwe wari washinzwe na buramatari w'intara ya Rumonge kuri ico kibazo hari umwigisha wo mu mwaka wa kane ku ishuri shingiro rya buhagira komine mu rwituri mu kibitoke akoresha abana yigisha mu gikonkwano cyo kwikorera amatafari abikoreza amatafari yitwaza ikigwa Eh, kijyanye no kumenyereza abana ibikorwa by'amaboko tepeya eh, ku munsi wa mbere rero umuyobozi w'indero muri iyo ntara ni Joseph nyandwi akaba yari yaciye ahagarika mu mabanga Silvestre Sibomana arongoye ishuri rya buhayira nayo ku bijyanye n'uwo mwigisha umuyobozi w'indero mu ntara akaba tegekanya kuvugana n'ubujejwe indero muri komine kugira barabe imubereye ishyirahamwe fenadebe kuri icyo kibazo eh, fenadebe ni ishyirahamwe rigejeje gukurikirana agateka k'abana eh, rivuga ko ryatangaye kumva umwigisha akoresha abana ibikorwa bindi nko kubasehesha amatafari mu mwanya w'ibyigwa umuvugizi w'iryo shyirahamwe ni Ferdinand simbaruhije asigura ko ibyo bikorwa bitagenewe abana ahubwo uwo mwigisha akwiye guhanwa n'amategeko Mukuru w'igihugu ahamagarira amabanki gutunganya neza amafaranga mva mvamakungu afadikanije n'abayavunja kugira ingurane yimirije gutangwa n'abafashanya n'uburundi isanga icyo gisata gitunganije neza yabivugiye mu nama yagiranye n'abarongoye amabanki ku munsi wa kabiri akaba abona ko abarundi bakwiye gufatira akarorero ku bindi bihugu nka tanzania aho amafaranga yinjira yandikwa neza ku rutonde Evariste ndayishimiye umukuru w'igihugu agatangazwa nuko amafaranga mva makunga tagaragara kandi hari abanyamahanga badahengeshanya kugendera uburundi itegeko rivuga ibyo kugwanya igiturire mu burundi ririmo tunenge biri mu cigwa cyakozwe n'ishyirahamwe urukome bwishinze kugwanya igiturire no kurwanya isesagurwa ry'amatungo ya leta gaburiyeri rufyiri arongoye ulikome arashima ariko ko hari ishaka rya leta ryo kugwanya igiturire agasaba ngo imvugo ijyane n'ingiro hari ibagiro riri ryubakwa muri zone muzinda komine rugazi intara ya bubanza ngo rizosubirire iryo bujumbura Hubert mbabazi umuyobozi mukuru ari na arongoye ibagiro ry’i Bujumbura avuga ko nubwo ibikorwa bimaze imyaka yababa umunani bitararangira atagihindutse bizohera mu mpera z'uno mwaka mu ntwaro muri zone ya muzinda bizera ko ikigega cya komine kizohabombokera abagegereye nabo bakaronka akazi bamwe mu baba hafi y'iryo bagiro bizera ko igiciro cy'inyama kizogabanuka hagati aho abayangayanga bakorera ku ibagiro ry'ibitungwa riri ku ruzi mugere turi muri zone ruziba mu gisagara cya bujumbura basaba ibikorwa byo kubaka ibagiro rishasha byahagaze ko byoherahezwa basigura ko aho bakorera ubu by'imfatakibanza haranga umwanda harategwa n'amazi y'uruzi mugere musitaneri wa mu wa komine muha ni devote ndayisenga avuga ko ivyo bikorwa byadindijwe n'ishirahamwe ryahawe isoko bakizera ko bagiye kwitura ababijejwe kugira ibyo bikorwa bisubire gutangura musitaneri wa komine bubanza muri iyo ntara nyene yarahagaritswe n'inama mpanuzwa jambo ya komine yakoranye ku muhingamo wo ku munsi w'imana bimwe mu byo Oliva niyo nkuru yagirizwa n'abo baje inama ba komine harimwo kugira kunyuruza amatungo rusange ya komine kudatunganya neza ibikorwa bya komine yandi makosha bikaba rero biboneka mu rwandiko rutumirira iyo nama y'abajenama ba komine rwatewe k'umukono na ndayizeye Geruve arongoye inama ya komine bubanza ibindi byavuzwe hirya no hino ni imyuzurira ubona ko yataye Eh, yononye ibintu byinshi hirya no hino amazara asambuka, amashuri arasambuka n'akanya rero ntakiwanyu mutubwire bimwe mu byo mwiyumvira eh, kuri ano makuru twabashikirije gira icyo medali niyo nkuru hamwe na kirombo leonidasi bahagarariye kino kiganiro ariko ndakubwire ko François akimana ari mu buhinga bw'ibyuma akanyanigwanyo ni ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu itandatu na rimwe ubuso gatatu icyenda gatatu gatatu ibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri francois kimana arahakubwanya mwije wumva omerinde radiyo isanganiro mu mwanya wa mbere ku murongo yambu yabaye mwiriwe cyane mwiriwe neza tuganira nandi uherereye he tuganira na feridina ibujumbura mumeze neza ya feridina bujumbura ni nini tukubarizehe neza neza bujumbura mukomere eh. eh, mu kacu tuga ku ijambo hama eh, mhm. nanjye ndahujeje umuryango w'abamenyeshamakuru n'umuryango wo mu jisiridize nayisenga mm, barakumva ku mirongo icyenda eh, ku mirongo irindwi eh, ku mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwe mhm. yego imana imwakire kandi yemeje abasigaye mm. hanyuma cano hera ko nacyo ni ibikorwa bya mucanteri wa komine bubanza mhm. yahagaritswe eh, yarahagaritswe yarakuwe mhm. bamuhagaritse kubera bamuhagarika <coughs> yahagaritswe mu mabanga yego batemanura mm. ko bapanura ko yakuwe eh yarakuwe mhm. yego ni inama mpanurwa jambo yakomeye eh yahagaritswe yakuwe buryo umuntu ahagaritswe mm hano uhagarikwa gatoya bakavuga bati dufate somaje tigatoya tosubira mu kanwa <laughs> tuvuga ku ijambo <laughs> yego hama rero turamenyereye eh, mm. abategetsi bamwe bamwe yuko eh, kenshi novuga ati hariho bato bato bakobwa ko cyane rwose hmm. rero uwo mucaneri mu gihe akuwe bavuze yuko hari ibintu atatunganije hmm. umuti baramukuye je nibaza ko ubutungane nabwo bwoca buheza bugakora nabwo akazi kabwo ati nyuma yo kumuhagarika kumbure eh, ariko kugira ngo kumbure ubutungane bukore yo kwitwarirwa nande ga Ferdinand kugira ngo ubutungane bukore yo kwitwarirwa nande mu butungane kugera no mwanya nimba yanyuze amahera ya komine mm. nta babijejwe bashobora kuraba yuko amahera yakoresheje ko utari kwamba bakamwitwarira urumva inama mpanurura jambo iremeza ko yakoresheje nawe amatungo ya rusange ya komine muri abo nyine rero mhm. ati hambavu yo kumukura mu kazi banamwitwarire ibitwara rye musanga yera mm. tumenyereye yuko kenshi hari ibintu bigeze inyuma y'imbo za politiki wisanga umuntu bamuhoye ubusa ubu rero hitware musitanteri yakuwe cyangwa hitware inama mpanuzo jambo inama ntunamuri yitwara ubutungane bukora akazi kabwo hari mhm. igihe usanga butubwira amatohoza kubera ko burya afata ibintu mu ntoki wenyine mm. haba ubutungane bukore ahantu wera yere uhanwa ahanwe kubera kuvuga ngo umuti barakuye keretse mm. umuti barakuye ugasanga abereye aho nyine nta kindi kintu tuzize kumenya na tugushimire feda zange gato tuba yuko ari rya bisikanya yo kuvuga ati umwana twariye iki n'iki ubundi iki n'iki hanyuma ataheza agire asurirwe n'ubundi icyumviro cyanyu cyumvikanye Ferdinand duha umurongo abandi yego murakoze isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine z'ibiri z'ijoro i bujumbura no mu burundi uwundi munywanyi ku murongo radiyo isanganiro nta wundi munywanyi ku murongo yandi makuru twabashikirije hari no kumugusera gihugu intamba mu rugamba zatsinze urukino rwazo rwa mbere uwundi munywanyi ku murongo mwiriwe eh, ni sawa tuganira nande mabuji mabuji tuganira uherereye hega mabuji nganye ni radiyo isanganiro aha hawuzingi nguru ya eh, kuri parikingi ikodesha ngo numva izisanganiro n'abatwara abantu n'ibintu hameze neza ngaho <laughs> kuri parikingi eh, yego kabisa eh, ni sawa amakuru menshi ayagukoze eh, ku mutima n'ayahe ayakoze ku mutima wa mbere na mbere reka tubanze dukoze umuryango w'abamesha amakuru wabutse amakuru kabisa ku bwabo turabashimiye yego yego hama mhm. ikindi nacyo mm. ejo tuzohembaza imyaka mirongo ibiri n'umwe iradiyo usanga itanguye gukora mm. radiyo isanganiro yamaze gufasha ibintu byinshi rwose turayikengurukiye cyane mm. ubu nkukerekeye cy'igitoro mm. iyo tubuze igitoro kabisa isanganiro itwama hafi mm. tuba babivuze nyine akamugahita gashika kure akabijya kugira ngo kumbure ibikore neza kurusha ubona yokongereza n'akahe ikintu yokongereza kurusha amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane ivuga amasaha mirongo ibiri n'ane ku mirongo ibiri n'ane ariko bica bisaba n'intererano zanyu nuko tuzobikora eh muzoterera kimwe <laughs> tuzoterera byose byose imana izobikora tuzoyiterera kuko ntitwari tuzi ko tuzoronka na televiziyo isanganira mabuji ariko imana yarabikore twarayironye ati umuntu atanga icyo afise neza cyane tugushimire mabuji oya ikindi ikindi nacyo mhm. iminota imisegonda cumi yego mhm. ikindi nacyo nagomba ngire icyo nshyigikiye kandi twaba twabisabye mhm. ntibagerageze leta dukorere amabarabara y'umwami ushobora kumusura yarononekaye rwose yarononekaye kandi murazi amadokima turariha ibisabwa kweri bagerageze kabisa badukorere amabarabara ibyuma byacu biguma byononekara kandi barazi n'amapiyese ko yazimye mm. Eh, mirongo inani n'icyenda n'ibicendwi ijana na rimwe hagati mu gihugu wese tatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage hadiyo isanganiro kiganiro ni gira icucikirije mwakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo itandatu na ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu bibiri na kabiri na gatanu ine na gatatu irindwi na gatanu bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri François kimana mu buhinga bw'ibyuma I'm Thank you. mu makuru akomeye twabashikirije ni uko mu guserukira igihugu intamba mu rugamba ariko ndabibabwira watahukanye amanota atatu ku munsi w'ejo utsinda mu gihugu cya Gambia ni mu nkino zo gukurakuranamo ku igikombe cy'isi gitekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatandatu mu bihugu bya Mexique Canada hamwe na leta zunze ubumwe za Amerika hagati aho n'umugwi serukiragihugu w'abigeme mu nkino z'umupira w'amaguru nyine batarenze imyaka mirongo ibiri bitwaye neza kuri uno munsi batsinda igihugu cya repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo igitsindo kimwe ku busa mu rukino rw'ibanze repubulika iharanira demokarasi ya kongo yari yatsinze uburundi bitatu kuri bibiri murumva rero yuko kimwe ku busa cy'uno munsi Burundi cyatumye banganya bitatu ku bindi ariko kubera ibitsindo bibiri burundi bwatsindiye muri kongo bica biha amahirwe Burundi kurindira uwuzotsinda hagati ya tanzania hamwe na nigeria mu gice gikurikira ukumva neza rero yuko imigwi serukiragihugu iri kirigenza neza ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine n'ine muri studio za radiyo isanganiro ikiganiro ni gira icyo ushikirije aho mudushikirije mwiriwe mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuvugana nandi ugaherereye muravugana na mawe nayo meretuzi batatira nyamuranzi nyamuranzi uranguri <laughs> ndanga ndi ngaha mukinanira aturuwa <laughs> eh, eh uno munsi tuvugana n'abanyabujumbura gusa yego kweli eh mukinanira ni sawa gameritus mukinanira n'amahoro duga ku meritus yego me mhm yewe nagomba gukeza radio na televiziyo y'isanganiye ku myaka mirongo ibiri n'umwe imaze iri kirasamirana ngaha mu gihugu cy'u Burundi eh, mu gukeza umubyeyi yibarutse bagira gutega meritose mu gukeza umubyeyi yibarutse mm. bamushyira amarobe mugaho nk'ubu n'uko atakanya <laughs> eh? hariho ibintu bita impundu hari eh. ibintu bita impundu urazi kuyitera keza isanganiro <laughs> mu isanganiro mm. uwo yikeza yo kwamara yikeza kuko ku biganiro ishikiriza ni ibiganiro by'inkoramutima mhm. nta yindi radiyo ishobora guha ijambo igihugu bakaba bamenyesha makuru urabona nk'ubunye usanga nka hajyanye iwanyu havugwa amaki mm. icyo ushikirije wumva izo nkuru urazitanga nk'umumenyesha amakuru mm. kandi kakubaza kandi murabamenyesha amakuru utomoye watohoye mm. urumva iraha ijambo abenegihugu bagashikiriza icyo eh, bafise ku mutima cyangwa ikibabakiye birabashimisha biradushimisha rwose kuko usanga hari ibintu amakuru mutamenye muca mumenya mukaca mm. muyakorerako keza isanganiro ndayikeke rwose nisanga ko niko mm. tugushimire cyane <laughs> hanyuma eh, uracabandanyaga merito yego hari mhm. ikiganiro nyibuka cyahora gica ku isanganiro mm. kitakivuga mu gitondo yego icyo kiganiro nyibuka ugasanga abantu bariko baribuka abantu babagiriye neza mm. mu bintu n'ibindi ariko ibyo ntibiri mu makuru twavuze emerito ah, nibyo usaba muri ino minsi uri kurakeza isanganiro yuko ikiganiro nyibuka cyosubira kikaremeshwa na cyane cyane na kiganiro kansonga n'ukamenya jewe ndagikunda cyane eh. yego hanyuma isanganiro hanyuma nk'ubu ukubera yakuze ikaba ifite na televiziyo eh, ariko kirahari kansonga kansonga kirahari kabisa bakwiye gucagura rwose eh, bakajya nk'iminota ingahe bakagiha urabona kimara akanya gato kikamara hafi nk'isaha irenga eh, <laughs> hanyuma radiyo isanganiro ikaca ivuga amasaha mirongo kuri mirongo hamwe wikanguye uvuze ati ngira numvire iryo isanganiro mm. ukaca ko kuko ni radiyo yumvikana mu makungu yose n'abari hanze hajya usanga bukeye abandi bwije hmm. bakaguma bayumva umwanya wose nta mpungenge ufise ko ivuze umwanya nk'uwo wose ishobora kuvuga ibikenewe n'ibidakenewe oya isanganiro ni radiyo ishyikiriza amakuru yatohoje ibyo hmm. sino bishyira imbere hmm. Eh. tugushimire ababijejwe uhereye ku buyobozi bwo hejuru bariko baravyumva ku mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwi twizere ko icyiyumviro cyawe bacumvise eh, eh, tugushimire mugire ijoro ryiza ah, twese twese isaha zibiri n'umunani mu minota cumi n'ibiri ikiganiro gira kizoba kirangiye sinzi ko hari undi munywanyi ku murongo franco undi munywanyi ku murongo mwiriwe tekereza ngo watekereza uramwongera yego hama ni Ferdinand agarutse yego <laughs> eh Ferdinand ikindi naco mm. nariko ndakeza radisanganiro kandi nanje hama nkongera nkasaba nkabona ico yafashije mhm. yafashije iki nkaho mu karere kiwanyu mu matati yaciye mu gihugu mhm. yarahaye ijambo impande zose mm. wowe ubwawe wafashijwe ku rugero rungana gutega Ferdinand mm. noroha ko runini cyane rwose mhm. kubera hari ibiganiro byagiye birahuza abanyepolitike mm. bagahurira ku iradiyo bakavuga ukumva yuko bagiye bayaga e, e, bavuye basozere bayaga ibyubaka mm. ugasanga kumbe bimwe by'ibihuha wumva ati ah, umukuru w'umugabo akanaka n'akanaka ntibabonana mm. ntibagira ikivuga bahuriye ku isanganiro bagaca bavuga benshi amakuru akababwira ati none ngaha ko mwicaye muri ko murahuza neza mwumvikana nta kundi mwongera mukabwira abanywanyi banyu nabo ntibaje kuja barashihana abato bato ivyo vyaragushimishije byaranshimishije cyane rwose mhm. hamba kandi urumva n'injyari zaciye mu gihugu isanganiro kujya kuntu twati inama isumba mm. fata n'ibikino byose bijya biraca kuri radiyo isanganiro hari ibikino biraca usanga ari bikebura mm. ibyo byose urumva yuko ari n'umuriro yishimira hamba ikindi naco mhm. je ndifuza yuko yogira ishami hagati mu gihugu mm. Eh, rigakora gute birashyika urabona ko iradiyo budahe se birafise budahe se zigitega mm. ubu nayo yorondera ahandi hantu hari mu ntara yindi aho inka y'igicange hehe gutyo ahantu ku buryo abanyagihugu bayumva hagati mu gihugu neza bakayumva hose nabo mm. hagidashika mm. ibaza naho uburyo bugoye ko imana izobikora kubera n'ibindi yarabikora ariko isamirizi isanganira isamirana mu gihugu cyose eh, birashika mugabo n'iryo shami naryo rirafasha Eh, niba ujya rigafasha nk'ubu urashobora kumva mutari tezi gitega cyangwa mhm. ukumva iyindi radiyo ngende gutyo wonye aho mm. ntibaza ko ata kibazo kimwe hamanye n'icubahiro ati abantu bose bagize itangwa ry'igihugu bose nibo basize igihugu mm. ndagushyigikiye nawe ijana mhm. bafatwe mm. bahanwe Mhm. itumve ngo buri amatari kanaka yahinduwe ngo yanyuruje ibintu byari bikwiye bigiye gufasha abanyagihugu yono igitunga ry'intara yagize iki bice biherera byofasha iki muramaze guhanwa mm. ndetse ntatuza kwinyegeza mu banyagihugu baje gusaba amatwi yitoza n'uwigeza mm. cyangwa wabwire mu wundi mugambwe mm. akagenda yitoze nk'uwigeza gutyo wonyine ati banyagihugu bafashe ibi n'ibi twebwe tuzubaza umutora batazi Ferdina ati ubufashwe yanyuruje amatungo y'igihugu ati ubufashwe ariko akorera n'abanyagihugu ati ahanwe ntibikube gukurwa gusa mwiriwe ni sawa ni sawa naje ni sawa muvugana na birikunzi raporo babizwizi bajya mu kizo avoka kumuza mukuru politiki buraza eh paul oh. iburaza ni kumugwa mukuru wa politiki eh Ego twashikirije amakuru menshi we wayo wumvise n'ayahe yagufashije iki yo niyo gushikeza radio isanganiro imyaka maze agakaya ku Burundi maze ko isamirizi kasamirana imyaka 21 mhm ndayikejeje uvuga ati <laughs> Poro bikore neza Poro Nugucishako uwumva yumvise isanganiro mu myaka mirongo ibiri n'umwe yagufashije iki wowe gaporo ntamenyekanye izajya kwa nyine nawe ntakiriye agakiza nkariheba ubu witwa mukizwa ego meporo uti ikondakonda nyororo waragikuye kucuba mukizwa byavuye ku isanganiro <laughs> paul rero yuko bidakunze ko tubandanya tuganira mu minota umunani isaha zitatu zizoba zuzuye neza ikiganiro gira kizoba kirangiye undi munywanyi ku murongo mwiriwe hadiyo isanganiro gira icyo ushikirije umunywanyi ku murongo mwiriwe hadiyo isanganiro isaha zibiri n'amanota mirongo itanu n'itatu mu minota ndwi ikiganiro gira icyo kizoba kirangiye aho muza guca mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi sinzi ko hari undi munyuranye ku murongo akanya ataraboneka eh, amakuru avugwa hirya no hino yerekana ko imvura yaguye hirya no hino yononye ibintu bitari bike yaba amazu imirima eh, ukumva yuko rero biba bitoroshe ariko ku mutumba wa muri komine y'amabanda mu ntara y'amakamba abarimyi baho bidoga ko badafise abafundi b'indimo baza kuba kubagendurira imirima kugira barabe ko bariko bakora neza ariko ah, ni mu gihe rero ah, abajejwe uburimyi muri komine bo bavuga bati abafundi b'indimo bariho atari iki kibazo n'ukuntu biyunguruza radiyo isanganiro mu minota itandatu tuzaba dushikiriye isaha zitatu kiganiro gira kizoba kirangiye muri benshi muri ko muratumviriza mu mpande zitandukanye z'u z'uburundeka no mu makungu mwakura ku mirongo irindwi na gatandatu ubuso umunani gatatu icyenda gatatu gatatu itandatu na rimwe gatatu icyenda gatatu gatatu mirongo irindwi na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri mwakuye francois Kimana araha ku aca abashyira ku murongo kugira ngo tuganire nanjye omeyandu wayo tubipfurize isabukuru y'imyaka mirongo ibiri n'umwe ya radiyo isanganiro abakunda radiyo isanganiro mu mpande zitandukanye harabitwa ingendo nyiza mwiriwe mwiriwe neza omeri nduwayo yesa nakuramuki murakoze tuganira nande ni mateka selese kuva mu gisagara cya bujumbura muri komine muha inde mateka selese mateka selese yego duga ku ijambo mateka duga ku ijambo asha jewe muri ndwi yahariwe mm. abumviriza radiyo isanamo mhm. nk'uko bavuga ngo inama isumba ingimba inama isumba ngimba ena misumbi ngimba koko mumbwira umufundi w'ibyuma kwanza amanza agakina inama isumbi ngimba ubwira francois ngo agushyiremo inama isumbi ngimba yego francois mubwire agashyire ko kabisa kuko ni radiyo iteye imbere kandi iziririzwa n'abantu bose n'ibiganiro isikiriza arakumva muri ko muravugana arakumva muri ko muravugana nuko kabisa <laughs> inama isumba ingimba inama isumba ingimba <laughs> we bavuze inama isumba celeste bavuze bati inama isumba ingimba nacibwe numva radiyo isanganira ndakumva celeste je naciye ubwenge numva radiyo isangane ariko irasamirana twibere hariya mu myonga hariya hejuru ubu imyaka ingahe ga celeste Acha uko kabisa niho natangura kuyumva isamirana <laughs> uwo mutama vangwe namisumbe yimba Asha nuko barabizi François kabisa Ni Fran eh uramuzi ko ari uwa kera bamwita Musauza Arabizi ntanabyorosha Eh none wumvise imyaka ingahe gaseri n'umwe iheze iri kwirasanirana ni kuvuga mhm. umwana yavutse radiyo bavukira rimwe na radiyo isanganiro mm, yameze ubwanwa ari umuhungu ubu yameze ubwanwa nawe nyine agire yubaka ubwiyo nk'uko radiyo isanganiro yubatse uguhaye ikashyiraho <laughs> imbonesha kure mm, ubu rero ikintu nuyisaba mm. ubwa mbere ugira urangire kwirasanirana nabisaba gukora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane mwabisabye muri benshi eh, ariko bisaba uburyo bwinshi mu gisagara cya bujumbura ndetse no ku butaka bw'uburundi aho bugarukira mm, uzoterera iki wowe gaseretse iratanga ibiganiro bishyira ku nyota y'abantu hariho nk'ikiganiro cyitwa ku nama mm. kivuga minsi yose kuw'imana kivuga ko uw'imana isazi ibiri gushyira isazi itatu iyo kiganiro cyenda akunda kucumviriza nkakunda no kumviriza amakuru y'inkino akunda guca birumvikana ntasize inyuma amakuru rero yibanda ku bisata byose bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu mm. icyagushimishije ku isanganiro n'icyahe isanganiro riragira ijambo umunyagihugu uwo ari we wese ridacagura nkunzi cyangwa umwansi uwo ari we urumva iri jambo uwo ari we wese ntiraba umwansi n'umukunzi ikore gute kugira bibandanye bigenda neza gukora gukora neza irakora neza mugabo tuyisabira ku bantu bayifasha babandanye bashyiramo ukuboko abantu bayifasha babandanye bashyiramo ukuboko babane bashyiramo uko ubwira ibandanye isamirana ku mpande zine zigize igihugu cy'u Burundi kugira ishike kure hashoboka yivugiriza impundu radio isanganiro Halo yivugiriza impundu radio isanganiro duce turangize ikiganiro Basha tuzotera impundu ujya munsi tuzaturi ko <laughs> Tugushimire cyane Celestin ndagushimiye bwana omeri ndewaye dushimire n'abandi bose bakuye muri kino kiganiro gira icyo ushikirije ni fagidina yatwakuye ari ku mukaza mabuji yatwakuye ari muri parikingi mu gisagara cya bujumbura Pawe na meritusi yatwakuye ari mukinanira ni mu bujumbura nyine hamwe na paul yatwakuye ari burazi gitega mateka celeste duhereje kuganira yari kumuha aha niho duce dusozerera ikiganiro gira mwakoze mwese mwari kumwe natwe mwebwe mwakuye bikanka mwihangane mukanya na makuru makuru mu kirundi